pars quadragesima secunda vulgate Clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest caput vigesimum in diebus illis egrotavit Ezechias usque ad mortem et venit ad eum Isaias filius Amos profeta dixique ei haec dicit Dominus Deus precipe domui tue morieri senim tu et non vives qui convertit faciem suam ad parietem et oravit dominum dicens obsegro domine memento queso quomodo ambulaverim coram te in veritate et in corde perfecto et quod placitum est coram te fecerim flevit itaque ezechias fletu magno Et tante quam egrederetur Isaias mediam partem atri, factus est sermo domini ad eum dicens, revertere edic esecie duci populi mei, haec dicit dominus Deus David patris tui, audivi orationem tuam, ed vidi lacrimas tuas, et ecce sanavi te, die tercio ascendes templum domini et adam diebus tuis quindecim annos sed et de manu regis assyriorum liberabo te et civitatem hanc et protegam urbem istam propter me et propter david servum meum dixitque isaias afferte massam ficorum quam cum attulissent et posuissent super ulcus eius curatus est Dixerat autem Ezechias ad Isaiam, quod erit signum quia dominus me sanabit, et quia ascensurus sum die tertia templum domini, cui ait Isaias, hoc erit signum a domino quod facturus sit dominus sermonem quem locutus est. Vis ut ascendat umbra decem lineis, anut revertatur totidem gradibus et aet Ezechias, facile est umbram crescere decem lineis, ed hoc volo ut fiat, sed ut revertatur retrorsum decem gradibus. Invocavit itaque Isaias profeta dominum, et reduxit umbram per lineas quibus iam descenderat in oro logio, acas, retrorsum decem gradibus. In tempore illo misit Berodac Baladan filius Baladan rex Babyloniorum litteras et munera ad Ezechiam audire Athenim quod agrotasse Ezechias Laetatus est autem in adventu eorum Ezechias et ostendit eis domum aromatum et aurum et argentum et pigmenta varia unguenta quoque et domum vasorum suorum et omnia quae habere poterat in tes auris suis non fuit quod non monstrare teis Ezechias in domo sua et in omni potestate sua venit autem Isaias profeta ad regem Ezechiam dixitque ei quid dixerunt viri isti aut unde venerunt ad te cui ait Ezechias de terra longinqua venerunt ad me de Babilone. Atil respondit, quid viderunt in domo tua? Ait Ezechias, omnia quacunque sunt in domo mea viderunt, nil est quod non monstraveri meis in tesauris meis. Dixit itaque Isaias Ezechie, audi sermonem domini, ecce dies venient, et auferentur omnia quae sunt in domo tua, et quae condiderunt patres tui, usque idiem diem hanc in Babylonem, non remanebit quidquam ait dominus. Sed et de filiis tuis qui egredientur ex te, quos generabis tollentur, et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis, dixit Ezechias ad Isaiam, bonus sermo domini quem locutus es sit pax et veritas in diebus meis reliqua autem sermonum ezechie et omnis fortitudo eius et comodo fecerit piscinam et aquae ductum et introduxerit aquas in civitatem non hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum iuda dormivitque ezechia scum patribus suis et regnavit Manasses filius Eius pro eo. Caput vigesimum primum. Duodicim annorum erat Manasses cum regnare cepisset, et quinqua ginta quinque annis regnavit in Jerusalem, nomen Matris Eius afsiba. Fecitque malum in conspectu Domini, justa idola gentium quas de levite Dominus a facie filiorum Israel conversusque est et edificavit excelsa quae dissipaverat Ezechias pater eius, et erexit aras Baal, et fecit lucos sicut fecerat Acab rex Israel, et adoravit omnem militiam celi, et coluit eam. Extruxitque aras in domo domini, de qua dixit dominus. In Jerusalem ponem nomen meum et estruxit altaria universae militiae celi in duobus atreis templi domini et traduxit filium suum per ignem et ariolatus est et observavit auguria et fecit pitones, et aruspices multiplicavit ut faceret malum coram domino et irritare teum posuit quoque idolum luci quem fecerat in templo domini super quod locutus est dominus ad david et ad salomonem filium eius in templo hoc et in jerusalem quam elegi de cunctis tribubus israel fonam nomen meum in sempiternum et ultra non faciam commoveri pedem israel de terra quam dedi patribus eorum si tamen custodierint opere omnia quae precepiis et universam legem quam mandavit eis servus meus Moises illi vero non audierunt sed seducti sunt a manasse ut facerent malum super gentes quas contrivit dominus a facie filiorum israel locutusque est dominus in manu servorum suorum profetarum dicens quia fecit manasses rex iuda abominationes istas pessimas super omnia quae fecerunt amorei ante eum et peccare fecit etiam iudam in immunditiis suis propterea hec dicit dominus deus israel ecce ego inducam mala super Hierusalem et Iudam ut qui cumquem audierit tiniant amve aure seius et estendam super Hierusalem funiculum Samarie, et pondus domus Acab et delebo Hierusalem sic ut deleri solent tabulae et delens vertam et ducam crebrius stelum super facie meius dimittam vero reliquias hereditatis me et tradam eas in manus inimicorum eius erunque in vastitatem et in rapinam contis adversarii suis et o quod fecerint malum coram me et perseveraverint irritantes me ex die qua egressi sunt patres eorum ex Egypto usque ad anca diem in super et sanguinem in noxium fudit manasses multum nimis, donec in pleret Jerusalem usque ad os. Absque pecatis suis quibus pecare fecit Iudam, ut faceret malum coram domino. Reliqua autem sermonum manasse, et universa quae fecit, et peccatum eius quod peccavit, Nonne hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum Iuda? Dormi vitque Manasses cum a patribus suis, et sepultus est in horto domus sue, in horto osa, et regnavit Amon filius eius pro eo. Viginti duorum annorum erat Amon cum regnare cepisset, duobus quoque annis regnavit in Jerusalem, nomen matris eius messalemet filia arus de Ieteba fecitque malum in conspectu domini sic ut fecerat manasses pater eius et ambulavit in omni via perquam ambulaverat pater eius servivitque immunditiis quibus servierat pater eius et adoravit eas et ad reliquit dominum deum patrum suorum et non ambulavit in via domini tetenderunque ei insidias servi sui et interfecerunt regem in domo sua percussit autem populus terre omnes qui coniuraverant contra regem amon et constituerunt sibi regem iosiam filium eius proeo reliqua autem sermonum amon quae fecit non hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum Iuda sepeli erunque eum in sepulcro suo in orto osa, et regnavit Iosias filius Eius proeo caput vigesimum secundum octo annorum erat Iosias cum regnare cepisset triginta et uno anno regnavit in Hierusalem nomen matris Eius idida filia Hadaia de Besecat. Fecitque quod placitum erat coram Domino et ambulavit per omnes vias David patris sui non declinavit ad dexteram sive ad sinistram anno autem octavo decimo regis Josiae misit rex Safan filium Aslia filii Messulam scribam templi Domini dicens ei vade ad helciam sacerdotem magnum ut confletur pecunia quae illata est in templum domini quam collegerunt janitores templi a populo de turque fabris per prepositos domus domini qui et distribuant eam his qui operantur in templo domini ad instauranda sarta tecta templi tignariis videlicet et cementariis, et iis qui interrupta componunt, et ut emantur linea, et lapides de lapicidinis ad instaurandum templum domini. Veruntamen non supputetur eis argentum quod acipiunt, sed in potestate habiant, et in fide. Dixit autem helcias pontifex at safan scribam, Librum legis reperi in domo domini, deditque helcias volumen safan, qui et legit illud. Venit quoque safan scriba ad regem, et renunciavit ei quod preceperat et ait, conflaverunt servitui pecuniam quae reperta est in domo domini, et dederunt ut distribueretur fabris a prefectis operum templi domini narravit quoque safan scriba regi dicens librum dedit mihi elcias sacerdos quem cum legisset safan coram rege et audisset rex verba libri legis domini scidit vestimenta sua et precepit elcias sacerdoti et haecam filio safan et ecobar filio mica et safam scribe et asae servo regis dicens, ite et consulite dominum super me, e super populo, e super omni iuda, de verbis voluminis istius, quod inventum est. Magna enim ira domini sucensa est contra nos, quia non audierunt patres nostri verba libri huius, ut facerent omne quod scriptum est nobis ierunt itaque helcias sacerdos ad Aicam et Acobor et Safam et Asaia ad oldam profetidem uxorem sellum filii tecue, filii aras custodis vestium quae habitabat in Jerusalem in secunda. Locutique sunt ad eam, et illa respondit eis, haec dicit Dominus Deus Israel, dicite viro qui misit vos ad me, haec dicit dominus ecce ego aduca mala super locum istum et super habitatore seius omnia verba legis quae legit rex iuda qui ad reliquerunt me et sacrificaverunt dies alienis irritantes me in contis operibus manum suarum et succedentur id dignatio mea in loco hoc et non extinguetur regi autem Iuda qui misil vos ut consuleretis dominum sic dicetis hec dicit dominus deus Israel pro eo quod audisti verba voluminis et per territum est cortum et humiliatus est coram domino auditis sermonibus contra locum istum et habitatore seius quod videlicet firent in stuporem et in maledictum et sidisti vestimenta tua et flevisti coram me et ego audivi ait dominus et circo colligam te ad patres tuos et colligeris ad sepulcrum tuum in pace ut non vidiant oculi tui omnia mala quae inducturus sum super locum istum caput vigesimum tertium et renuntia verunt regi quod dixerat qui misit et congregati sunt ad eum omnes senes iuda et hierusalem ascenditque rex templum domini et omnes viri iuda universique qui habitabant in hierusalem cum eo sacerdotes et profete et omnis populus a parvo usque ad magnum legitque contis audientibus omnia verba libri federis qui inventus est in domo domini steticque rex super gradum et fedus percussit coram domino ut ambularent post dominum et custo dirent praecepta eius et testimonia et ceremonias in omni corde et in tota anima et suscitarent verba federi suius quae scripta erant in libro illo ac qui evitque populus pacto et praecepit rex helcie pontifici et sacerdotibus secundi ordinis et iani toribus ut proicerent de templo domini omnia vasa quae facta fuerant bal et in luco et universe militiae celi et combustit ea foris Jerusalem in convalle cedron et tulit pulverem eorum in Betel et de levit a ruspices quos posuerant reges Iuda ad sacrificandum in excelsis per civitates Iuda et in circuitu Hierusalem et eos qui adolebant incensum val, et soli et ilune, et duodecim signis et omni militia celi et ferri fecit lucum de domo domini foras Hierusalem in convalle Cedron et combustit eum ibi, et redegit in pulverem, et proiecit super sepulcra vulgi. Destruxit quoque a ediculas femina torum, quae erant in domo domini, pro quibus mulieres texebant quasi domunculas luci congrega vicque omnes sacerdotes de civitatibus Iuda et contaminavit excelsa ubi sacrificabant sacerdotes de Gaba usque Bersabae et destruxit aras portarum in introitu hosti Josue principis civitatis quod erat ad sinistram porte civitatis veruntamen non ascendebant sacerdotes excelsorum ad altare domini in Jerusalem, se tantum comedebant adjuma in medio fratrum suorum, contaminavit quoque tofet, quod est in convalle filii ennum, ut nemo consecraret filium suum aut filiam per ignem Moloch abstulit quoque equos quos dederant reges iuda soli in introitu templi domini justa exedram natan melec eunuchi qui erat in farurim. Currus autem solis combussit igni. Altaria quoque, qua erant super tecta cenaculi acas, quae fecerant reges iuda, et altaria quae fecerat manasses in duobus atris templi domini destruxit rex et cucurrit inde et dispersit cinerem et in torrentem Cedron excelsa quoque quae erant in Hierusalem ad dexteram partem montis offensionis quae edificaverat Salomon rex Israel Astaroth idolo Sidoniorum et camus offensioni Moab et Melcom abomina Thioni filiorum Ammon polluit rex et contrivit statuas et succidit lucos replevitque loca eorum ossibus mortuorum in super et altare quod erat in Betel et excelsum quod fecerat Jeroboam filius Nabat qui peccare fecit Israel et altare illud et excelsum destruxit atque combustit et cominuit in pulverem succenditque etiam lucum et conversus Josias vidit ibi sepulcra quae erant in monte misitque et tulit ossa de sepulcris et combustit ea super altare et poluit illud iusta verbum domini quod locutus est vir dei qui predixerat verba hec et ait quis est titulus ille quem video responde ei cives urbis illius sepulcrum est hominis dei qui venit de iuda et praedixit verba hac quae fecisti super altare betel et ait dimitte eum nemo commoviat ossa eius et intacta manserunt ossa illius cum ossibus profete qui venerat de samaria in super et omnia fana excelsorum quae erant in civitatibus Samariae quae fecerant reges Israel ad irritandum Dominum abstulit Josias et fecit eis secundum omnia opera quae fecerat in Bethel et occidit universos sacerdotes excelsorum quae erant ibi super altaria et combussit ossa humana super ea reversusque est Jerusalem et precepit omni populo dicens facite fase domino deo vestro secundum quod scriptum est in libro federi suius nec enim factum est fase tale ad iebus iudicum qui iudicaverunt Israel et omnium dierum regum Israel et regum Iuda sicut in octavo decimo anno regis Josiae factum est fase istud domino in Hierusalem sed et futones et ariolos et figuras idolorum et immunditias et abominationes quae fuerat in terra Iuda et Hierusalem abstulit Josias ut statueret verba legis quae scripta sunt in libro quam invenit Helcias sacerdos in templo Domini. Similis illi non fuit ante eum rex, qui reverteretur ad Dominum in omni corde suo, et in tota anima sua, et in universa virtute sua, justa omnem legem moesi, neque posteum surrexit similis illi veruntamen non est a versus dominus ab ira furore sui magni quo iratus est furor eius contra iudam propter irritationes quibus provocaverat eum manasses dixit itoque dominus etiam iudam auferam a facie mea sicut abstuli israel et proiciam civitatem hanc quam elegi jerusalem et domum de qua dixi erit nomen meum ibi. Reliqua autem sermonum Josiae et universa quae fecit, non hac scripta sunt in libro verborum dierum regum Iuda, in diebus eius ascendit Pharao Necao rex Egypti contra regem Assyriorum ad flumen Eufraten, et abit Josias rex in occursum eius, et occisus est in Magedo, cum vidis et eum et porta verunt eum servi sui mortum de magedo et per tulerunt in Jerusalem et sepelierunt eum in sepulcro suo tulitque populus terre Joachas filium Josie et unc zerunt eum e constituerunt eum regem pro patre suo viginti trium annorum erat Joachas cum regnare ceepisset, cioè Et tribus mensibus regnavit in Jerusalem, nomen matris eius Amital, filia Jeremie de Lobna. E fecit malum coram domino, justa omnia que fecerant patres eius. Vincitque eum faro necao in rebla, que est in terra emat, ne regnaret in Jerusalem. Et imposuit multam terre centum talentis argenti et talento auri regenque constituit faro necao eliacim filium Josiae pro Josia patre eius. Vertique nomen eius Joacim, porro Joacas tulit, et eduxit in Aegyptum, et mortus est ibi. Argentum autem et aurum dedit Joacim faraoni, cum indixis et terre per singulos, ut conferretur justa praeceptum faraonis, et unum quenque iusta vires suas exegit tam argentum quam aurum de populo terre ut daret faraoni necao viginti quinque annorum erat Joachim cum regnare cepisset et undecim annis regnavit in Hierusalem nomen matris eius Zebida filia Fadaia de Ruma et fecit malum coram domino justa omnia quae fecerant patres eius caput vigesimum quartum in diebus eius ascendit nabucodonosor rex babylonis et factus est ei joachim servus tribus annis et rursum rebellavit contra eum in misitque ei dominus latrunculos caldeorum et latrunculos syrie et latrunculos moab et latrunculos filiorum ammon et in misit eos in judam ut disperderent eum iusta verbum domini quod locutus fuerat per servos suos profetas factum est autem hoc per verbum domini contra judam ut auferret co eum coram se propter peccata manasse universa quae fecit et propter sanguinem innoxium quae effudit et in plevit Hierusalem cruore innocentium et om anc rem noluit dominus propitiarii reliqua autem sermonum Joachim et universa quae fecit non hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum Iuda et dormivit Joachim cum patribus suis, et regnavit Joachim filius eius pro eo. Et ultra non adidit rex Egypti ut egrederetur de terra sua, tullerat enim rex Babylonis a rivo Egypti usque al fluvium Eufraten, omnia quae fuerant regis Egypti. Decem et octo annorum erat Joachim cum regnare cepisset, et tribus mensibus regnavit in Jerusalem nomen matris eius noesta filia Elnathan de Jerusalem et fecit malum coram Domino iusta omnia quae fecerat pater eius in tempore illo ascenderunt servi in donosor regis Nababilonis, in Jerusalem et circundata est urbs munitionibus venique Nabucodonosor rex Babylonis ad civitatem cum servis suis ut opugnarent eam. Egressusque est Joachin rex Iuda ad regem Babylonis ipse et mater eius et servi eius et principes eius et eunuchi eius et suscepit eum rex Babylonis anno octavo regni sui et protulit inde omnes thesauros domus domini et thesauros domus regiae, et concidit universa vasa aurea quae fecerat Salomon rex Israel in templo domini iusta verbum domini et transtulit omnem Hierusalem et universos principes et omnes fortes exercitus decemilia in captivitatem et omnem artificem et clusorem. Nilique relictum est, exceptis pauperibus populi terre. Transtulit quoque Joachim in Babylonem et matrem regis et uxores regis et eunucos eius, et iudices terre duxit in captivitatem de Jerusalem in Babylonem. Et omnes viros robustos, septem milia et artifices, et clusores mille omnes viros fortes et bellatores duxique eos rex babylonis captivos in babylonem et constituit matanian patrum eius pro eo imposuitque nomen eis sedeciam vigesimum et primum annum aetatis abebat sedecias cum regnare cepisset et undecim annis regnavit in Hierusalem nomen matris eius erat Amital, filia Jeremie de Lobna, et fecit malum coram domino, justa omnia quae fecerat Joachim. Irasce batur enim dominus contra Jerusalem et contra Iudam, donec proiceret eos a facie sua, recessitque sedecias a rege Babylonis. Caput viegesimum quintum factum est autem anno nono regni eius mense decimo decima die mensis venit nabucodonosor rex babylonis ipse et omnis exercitus eius in jerusalem et circundederunt eam et extruxerunt in circuitu eius munitiones et clausa est civitas atque vallata usque ad undecimum annum regis sedecie nona die mensis prevaluitque fames in civitate nec erat panis populo terre et interrupta est civitas et omnes viri bellatores nocte fugerunt per viam porte quae est inter duplicem murum ad hortum regis porro caldei obsidebant in circuitu civitatem fugit itaque sedecias per viam quae ducit ad campestria solitudinis, et persecutus est exercitus caldeorum regem, comprenditque eum in planitie Jericho, et omnes bellatores qui erant cum eo dispersi sunt, et reliquerunt eum. Apprehensum ergo regem dux ad regem Babylonis in reblata, qui locutus est cum eo judicium. Filios autem sedecia occidit cora meo, et oculos eius effodit, vinxitque eum catenis et aduxit in Babylonem. Mense quinto septima die mensis ipse est annus nonus decimus regis Babylonis, venit Nabuzardan, principes exercitus, servus regis Babylonis in Jerusalem et succendit domum domini et domum regis et domos Hierusalem omnenque domum combussit igni et muros Hierusalem in circuitu destruxit omnis exercitus caldeorum qui erat cum principe militum reliquam autem populi partem quae remanserat in civitate et perfugas qui transfugerant ad regem Babylonis et reliquum vulgus transtulit Nabuzardan principes militiae et de pauperibus terre reliquit vinitores et agricolas columnas autem aereas quae erant in templo Domini et bases et mare aerium quod erat in domo Domini confregerunt caldei et transtulerunt aes omne in Babylonem. Ollas quoque aereas et trullas et tridentes et scifos et mortariola et omnia vasa aerea in quibus ministrabant tulerunt, nec non et turibula et fialas, quae aurea, aurea, et quae argentea, argentea, tulit princeps melitie, id est columnas duas, mare unum et bases quas fecerat Salomon in templo Domini. Non erat pondus aeris omnium vasorum. Decem et octo cubitos altitudinis habebat columna una, et capitellum aereum super se altitudinis trium cubitorum et retiaculum et malo granata super capitellum columne omnia aerea. Similem et columna secunda habebat ornatum tulit quoque princes militiae Saraeam sacerdotem primum et Sophoniam sacerdotem secundum et tres Ianitores et de civitate et unucum unum qui erat praefectus super bellatores viros et quinque viros de his qui steterant coram rege quos reperit in civitate et sofer principem exercitus qui probabat Tyrones de populo terre et sex aginta viros et vulgo qui inventi fuerant in civitate quos tollens Nabuzardan princeps militum duxit ad regem Babylonis in reblata percussitque eos rex Babylonis et interfecit eos in reblata in terra emat et translatus est Iuda de terra sua populo autem qui relictus erat in terra Iuda, quem di miserat Nabucodonosor rex Babylonis prefecit Godoliam filium Aicam filii Safan, quod cum audissent omnes duces militum ipsi et viri qui erant cum eis, videlicet quod constituisset rex Babylonis Godoliam, venerunt ad Godoliam in maspa Ismael filius Natanie, et Ioan filius care et Saraia filius Taneumeth neto fatites et Iasonias, filius Maacati ipsi et socii eorum iuravique Godolias ipsis et sociis eorum dicens nolite timere servire Chaldeis manete in terra et servite regi Babilonis et bene erit vobis factum est autem in mense septimo venit Ismael, filius Natanie, filii Elisama, de semine regio, et decem viri cumeo, percusserunque Godoliam, qui et mortus est. Sed et Iudeos et Caldeos, qui erant cumeo in Masfa. Consurgensque omnis populus a parvo usque ad magnum, et principes militum, venerunt in Egyptum timentes Caldeos. Factum est vero in anno trigesimo septimo transmigrationis Joachim regis Iuda mense duodecimo vigesima septima die mensis sublevavit evil Merodach rex Babylonis anno quo regnare Ceperat caput Joachim regis Iuda de carcere et locutus est ei benigne et posuit tronum eius super tronum regum qui erant cum eo in Babilone et mutavit vestes eius quas abuerat in carcere et comedebat panem semper in conspectu eius cunctis diebus vitae sue annonam quoque constituit ei sine intermissione quae et dabatur ei a rege per singulos dies omnibus diebus vitae sue Finis partis quadragesime secunde